праграма беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у гэты год адзначаны ў беларусі не столькі адкрыццямі колькі забаронамі і закрыццямі напрыканцы сваім нібы спяшаецца ўвайсці ў гісторыю важнымі культурнымі з'явамі тыдзень таму у вострай браме мы распавядалі пра невядомыя кнігі з карыны набытыя ў лёндане а ў мінулую пятніцу адбылася яшчэ адна істотная для беларускага культурнага кантэксту падзея у выдавецтве наша ніва у архіўнай серыі пабачыла свет кніга александра лукашука за кіпучай чэкісскай работай важнасць гэтая кнігі ў тым што яна стварае прэцэдэнт апазіцыі савецкім прывальніцкім кнігам сталінская закваскі і распавядае пра канкрэтных забойцаў супрацоўнікаў нквд гутарка пра новую кнігу ў канцы сённяшняй перадачы А перад тым Сергей Харэўскі паспрабуе прадвызначыць лёс помнікаў галоўнаму чэкісту Фелікссу дзяржынскаму ў Беларусі. Больш-менш зразумела, што трэба рабіць з бюстамі чырвонага ката. А вось як абысціся ў будучыні з ягоным сямейным музеем, пакуль яшчэ не зусім ясна. Адкрые сённяшнюю вострую браму сваімі прыватнымі ўражаннямі ад дня беларускага кіно зміцер бартосіка. Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады. А нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі, прыватныя рэчы. Thank you. я не пытался у своих знакомых, первоважно людей обознанных у белорусской культуры, что для них значит дата 17 снежня, ни один не изразумел, что я маю на увазе. Ну як же, день белорусского кино. Некоторые перепытывали, а что, у нас такое есть? Кажут, есть, и тому кино на вот 73 годы. Радовался я редкой махчимости блеснуть эрудицией. Менавіта тады, у 26-м годзе, кіраўніцтва Савецкай Беларусі прыняла рашэнне здымаць сваё кіно. Я зрабіў намаганне ўзгадаць свае любімыя стужкі вытворчасці беларусфільма. Не набралася і десятка. Залаты ключык, я родам з дзяцінства, праз могілкі, людзі на балоце, чужая бацькаўшына, дзікае паляванне караля стаха, ідзі і глядзі. Напэўна ўсё. Прычым цалкам беларускімі можна назваць хіба толькі стужку рыбарова, ды тураўскі фільм праз могілкі. Яго, дарэчы, ЮНЕСКО ўключыла ў спіс 100 лепшых кінастужак усіх часоў ды народаў. Шыра кажучы няшмат за семь десяткаў гадоў. Але оказывается і ў апошнія гады ў нас працягвалі здымаць сваё ігравое кіно. Гартаючы каталёг беларускія фільмы 94-96 гадоў, я ніяк не даваў сабе рады. Калі ж я пабачыў фільм на чорных лядах, зняты паводле апавядання Васіля быкава ты прысвечаны слуцкім паўстанцам. Дістушку птушкі без гнёздаў, падмуркам для якой стала споведь Ларысы Еніюш. Магчыма, што і ніколі. Тое, што даводзілася апошнім часам бачыць у кінотэатрах пад маркай беларускай кінастудыі, не выклікала нічога акрамя жалю. Добра памятаю сваю крыўду ад таго, як можна сапсаваць дзіўную казку, ці то з-за беднасці, а хутчэй з-за невалоданнем матэрыялам. Менавіта так я ацэньваю апошнюю працу Віктара Турова шляхціц завальня. Я таксама паглядзеў, як можна зганьбіцца будучы гаспадарамі на не самым прэтэнзіёзным фестывалі лістапад, дзе самаю бездарную стужкай была бегаць смерці вытворчасці Беларусь фільма. Ці застанецца гэтая дата 17 снежня, дарэчы, зацверджаная як дзень кіно лепшым сябрам беларускіх кінематаграфістаў у пантэоне нацыянальных датаў адказаць цяжка асабліва пасля яе святкавання ў кінотэатры москва калі б я спазніўся ці наогул не ведаў што яны тут святкуюць я б падумаў што зноў ідзе нейкае чарговае свята ўраджаю але я чесна адслухаў святочныя прамовы з енкам па некалі вялікай кінематаграфічнай дзяржаве я мужна адседзеў на дэманстрацыі нацыянальнага каляыту народным ансамблем з інстытута культуры у памяці нават засталася разынка беларускага гумару прыпеўка полюбіла рэкетіра а ён вечарам не змог у яго відаць граната разарвалась паміж ног але выпрабаванне кіном я не вытрымаў давалі глупую камедыю сцэнар якой напісаў нейкі бізнесмен які аплаціў яе здымкі а сам вядома зняўся ў галоўнай ролі калісьці гэта называлася алё мы шукаем таленты зараз таленты знаходзяцца разам з грашмі калі-небудзь сказаў мой сябра з кінотэатру москва мы зробім нацыянальны кіноцэнтр я падзяляю ягоны аптымізм таму што лішні раз пераканаўся адсутнасць грошай рэч куды менш перадольная чым адсутнасць амбіцыю у І занадта шмат на гэтай землі сюжэтаў і фактуры, каб не спакусіцца аднойчы зняць сапраўднае вялікае кіно. Шміцер Бартосік, наведаўшы святкаванне дня беларускага кіно, адчуў у сабе прыкрасць і жаданне зрабіць усё па-іншаму, так як трэба. Краявід. узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту. Мастацтвазнаўца Сергій Харыўскі распавядае пра помнікі галоўнага чэкіста жалезнага Фелікса ў Беларусі. Нядаўна едучы ў віленскім тралейбусе я пачуў урывак размовы як даехаць да рынку дзяржынска жанчыны перапытваліся па-літоўскую па-расейскую пакуль ім не далі рады вось уже 10 гадоў як няма ў вільні ні вуліцы дзяржынскага ні шыльдаў ні помнікаў не былога музея ягона імя але ніяк не пражываецца ў сведомасці віленчукоў старажытная назва той вуліцы вернутая на ноў кальварыйская У Лтве між тым культу дзяржынскага не было ніколі. Хоць добры кавалак ягонай біяграфіі звязана менавіта з літвою. Культ дзяржынскага існаваў БСР у ягоных родных мясцінах. Ягонае імя і да сёння носяць сотні вуліц, десяткі паселішчаў і калгасаў. Сотні бюсту дзяржынскага і да сёння фармуюць наш краявід. У 1915 годзе расейцы адступаючы з вільня разобрали и вывезли до дому помник графу Муравьеву-Вешальнику, работы скульптора Грознова. А всего 17 годов ранее этот помник прочисто открывали губернаторы Вильни, Городни, Витебска, Могилева и Ковна. Вывезли, бо выдатно ведали, что тут и шлют с этим монументом церемониться не будет. Разом с Муравьевым российские оккупанты, ратуючи от ганьбы, вывезли свои помники Катерыне и Пушкину помнікі камуністычным правадырам звільні ніхто не вывозіў яны аказаліся нікому не патрэбнымі нават у москве для таго ж дзяржынская звярнулі адным махам іншая справа ў менску калі ў вільні з імем дзяржынска асацыюецца рынок пры вуліцы кальварыйскай у москве славутая лубянка то ў менску дзяржынкаю называюць утульны скверык насупраць кгб дзе моладзь у засені ліпаў зазвычай п'е піва ні нянавісці не пашан абыякавасць аматары адвязных міралюбных тусовак перамясціліся сюды пасля таго як іх пацяснила з траецкаго прадмесця братва што вывалілася з-за кратаў падчас гарбачоўскай амністы помнік бюст рыцара рэвалюцыі каля якога смакуе піва быў пастаўлены ў менску 1947 годзе створаны заерам азгурам ён быў другім па ваенным менскам пасля адноўленага манументу Леніна работы мацвея манізера толькі праз пару гадоў з'явіўся ў менску і бюсці купалы Праўда пасля яго перанеслі з праспектаў парк імя горка а потым наогул звезлю вязан а дзяржынскі стаіць ось ужо роўна паўстагоддзя гэтая галава сур'ёзна глядзіць вокны самай сур'ёзнай установы беларусі кгб паўстагоддзя жыхары госці мінску мінаючы гэтае месца беспамылкова здагадуюцца хто і да сёння галоўны ў беларускай гісторыі упершыню бюздажынска з'явіўся ў менску літаральна праз пять гадоў пасля смерти жалезного феликса у доме ўраду аўтар той самы за і разу А ў 1933 годзе з'явіўся вялікі помнік на радзіме героя у Койдаеве, перамінаваным у дзяржынск. Хоць сапраўдная радзіма Фелікса была на той час яшчэ ў Польшчы. Ну а далей пайшло. У дзяржынскім валожанскім стаўпецкіх раёнах бадай няма ніводнага сельсавету, ніводнай школы, дзе не было б выяваў галоўна-бальшавіцкага ката з чыстымі рукамі. Только по Менской области у сборы помников значится 28 основных монументов Дзержинскому. Працуют два музеи, при яких утримливаются штатные одинки. Сегодня эти установы, как и полстагодия тому, не ведают проблем с финансованием. У той час, как многие иншие музеи, попросту загортываются. Что отбудется в реште-решт со спадчиной железного селекса в Беларуси? Ніхто не звязе гэтыя тоны бетону, бронзы і жалеза ў рассею, як некалі звезлі ягонага папярэдніка, бронзавага мурав'ёва вешальніка. У Польшчы ад такого суродзіча на пагатоў даўно аджагналіся. Лепей за ўсё замкнут нарэшце асацыяцыі і заставіць гэтымі помнікамі двор КГБ вакол слынныя амерыканкі бацька ягонае дзецішча мусяць быць разам гэта быў сергей харэўскі а ўсё ж што рабіць з сямейным музеем дзяржынскіх на койдаўшчыне не станеш жа ствараць экспазіцыю чэкісцкіх катоўняў у вясковым доме дзе гадаваўся маленькі фэлюс асабіста мне ўяўляецца што тут мог бы размясціцца музей койданаўская прыроды мусіць будзе найлепей калі культавыя капішчы камунізму канчаткова зарастуць жывою травой опус цытатум Што вы чытаеце глядзіцё слухаеце ці спадабалася чаму як змяняецца кола вашихых прыхільнасцяў Што вы параеце іншым? новая кніга александра лукашука за кіпучай чэхійскай работай якая днямі выйшла ў менскім выдавецтве наша ніва мае пад загаловак сцэны з жыцця катаў з дапамогай архіўных матэрыялаў аўтар распавядае пра людзей якія працавалі ў нквд беларусі ў самыя крывавыя гады сталінскага тэрору пра чэкістаў якія ставілі рэкорды хто болей сфабрыкуе расстрэльных справаў у начальнік старобінскага нквд макар гарбачеўскі за адзін толькі суботні дзень 18 верасня 37 -го году выпісаў ордэры на арышт 70 чалавек польскія шпіёны удзельнікі антысавецкага супраціву усе гэтыя ворагі народа на павер аказваліся звычайнымі сялянамі яны яшчэ спрабавалі выбрацца з магілёўскай турмы і сібірскіх лягераў пісалі апеляцыі некаторых нават і вызвалялі але на шляху гэтых перапісак стаяў усё той жа макар гарбачеўскі які на той час ужо перабраўся ў менск і стаў намеснікам цанавы гарбачеўскі толькі адзін з десяткаў энкавыдыстаў курапатчыкаў справы якіх аўтару ўдалося пабачыць у архівах за час кароткай адлігі ў пачатку девяностых нагадаю што за часамі лукашэнкі архівы кгб зноў былі наглуха зачыненыя ад даследчыкаў таксама нямала месца адвёў александр лукашук цэнзурнаму ведомству якое даводзіла да абсурду сваю барацьбу з іншадумством забараняліся кнігі забаранялася мова шукаючы кантэксту у які трапляе кніга закіпучай чыкісскай работы я раптам згадаў колішнюю кнігу яўгена романоўскага саўдзельнікі ў злачынствах там маюцца на ўвазе паслугачы гітлераўскіх акупантаў беларускія нацыяналісты сярод антыгерояў дарэчы ёсць янка філістович які ў папярэдняй кнізе лукашука паўстаў як герой новая кніга пра чэкістаў уступае ў апазіцыю да кнігі рамановскага з гэтага моманту пачынаецца двубой антыгерой рамановскага становяцца героямі ў інтэрпрэтацыі беларускіх незалежных гісторыкаў антыгероі лукашука дагэтуль ушаноўваюцца ў сваіх ветэранскіх арганізацыях абедзве кнігі напісаныя ў жанры выкрыцця абедзве спасылаюцца на факты Гэта кніга за кіпучай чыкіскай работай разбурае аднамернасць гісторыі і сцвярджае палярнае разуменне нашай мінуўшчыны гісторыкамі сталінскай школы і тымі, якія працуюць дзеля будучыні. Я спытаўся ў аўтара александра лукашука як ён ацэньвае і разумее сёння колішняе пашыранае паняцце вораг народа вораг народу гэта метафора два стагоддзя І як усякая метафора яна азначае зусім не тое, што азначаюць словы, з якіх яна складаецца. Слова народ у такім злучэнні заўсёды азначае толькі адно улада. Вораг народу гэта вораг улады. Так было і раней. Фарысеі былі пры ўладзе і ў разрад ворагаў іудэйскага народу запісалі хрысціянаў калі хрысціяне запанавалі ў еўропе адразу арганізавалі крыжовыя паходы супраць вонкавых ворагаў хрысціянскіх народаў і адначасна інквізіцыю для ворагаў унутраных нацысты знішчалі ворагаў нямецкага народу габрэяў уклад камуністаў палягае хіба ў новай трактоўцы паняцця вораг ворагам улады упершыню гісторыі стаў увесь народ гарантыю бяспекі не было ўжо ні ў кого у тым ліку у самой улады ад нізу да самага верху вышэйшай стадыі камунізму заканамерна стаў чэкізм разглядаючы колішняе амаль юрыдычнае паняцце вораг народа мы мусім звяраць яго з сённяшнімі уяўленнямі і тэрмінамі калі мера злачынства вораг народа філістовіча чыста ідэалагічная маўляў нацыяналіст і антысаветчык адмерла разам з бальшавісткай ідэалогіяй то мера злачынства чекіста гарбачеўскага канкрэтныя забойствы невінаватых людзей актуальная і сёння яна называецца злачынствам супраць чалавечнасці. Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя у перадачы бралі ўдзел алесь лукашук сергей харэўскі і зміцер бартосік прадюсар у празе сергей шупа аўтары вядучай перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва сергей дубавец Вострая брама на хвалях радыё свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.